السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لوني حديثي عشرين نبيلي كوني hiki كتاب جيتو عمدة المرأة حديث yenyewe يعني المؤلف وفقه الله ميك عنواني فقال تجنبي الذهاب إلى المناشط التي يتعرى فيها النساء epuka epuka kwenda katika sehemu sehemu ambazo kwamba ni za kujitayarisha sehemu ambazo kwamba mwanamke henda akajitayarisha au akakidhi haja zake na sehemu zenyewe yataarra fiha an-nisa al-manashit al-yawm maqsudi Almanashitu liyom maksudi ni sehemu za kwenda kujirembesha. Toka manashit. Yani ni sehemu za kwenda kuchanwa nyele min almenshab. Na kwa sasa inakuwa itakuwa inakusudiwa haya masaluni. Itakuwa inakusudiwa maana ndipo sehemu mwanamke aenda katanwa manyele na akarembeshwa na akafanywa ya kufanywa. Sasa akwambia epuka sehemu hizo za kwenda kutengezwa tengezwa na kujitengeneza ambazo kwamba sifa yake nini yataarra fiha nisa wanawake hujikashifu huko ndani wakatoa manguo wakatoa migongo wakatoa miguu wakatoa vifua wa ghairi dhalik hizo sehemu si za kwenda hata kama wewe utakwenda kwa stara yako uende kufanya haya lakini madamu kuna alfasiqat henda pale wakafanya la yajuzu kwenda sehemu hiyo hata ukasema oh mimi sijifungui wanaojifungua ni wengine pia haifai kullu haifai wala yajuz <clears throat> walau kana bitalabin min zawjika min zawjiki hata kama mume wako wamekuomba uende ukajitengenezee huko una haki ya kukataa una haki ya kukataa na kumwambia siwezi kwenda sehemu kama hizo maana ni ukosefu wa haya bila shaka ni utovu wa haya hakuna mwanamke hata mmoja mwenye heshima yake na haya yake na stara yake aweza kutembea sehemu kama hizo na kwenda kufanywa lolote hakuna sharti ni mtu mpungufu wa dini na mpungufu wa haya mumkin ndo anaweza kwenda sehemu kama hizo lakini mwanamke alitoka mimmain aliman na aloinukia na haya na takwa hawezi kwenda sehemu kama hizo yastahi huwa na haya kamwe thumma dhakara haditha jabir bin عبد الله anhuma anna عنهما أن النبي صلى الله عليه tume sallallahu alayhi صلى الله عليه من كان يؤمن باليوم الآخر من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار يوتي أنا يمواميني الله سبحانه وتعالى نسيك يا قيامة نسيك يا ميشو فلا يدخل الحمام أسنجيه vyoo va, va jumuiya vyoo va public va jumuiya vimejengwa barabarani anayekuja kujisaidia anaenda yoyote anaruhusiwa kujisaidia kwenye vyoo kama hivyo vya barabarani tu kila raia ana haki ya kuingia basi anayemwamini Allah na siku ya mwisho na siku ya kiyama asiingie kwenye vyoo kama hivyo bighairi izar kama mwanamume mpaka kikoi ajistiri aura asiingie choo kama hiko ikiwa hana kikoi cha kujifunika sehemu yake ya chini ndio inaitwa izar nguo inayojifunika sehemu ya chini inaitwa izar kwa hivyo kama mwanamume na amehitajia kuingia vyo vya jumuiya kama hivyo pengine amehitajia kuoga amehitajia kuoga mumkin huenda amepata janaba njiani hata kujitahirisha basi asiingie mpaka awe na izar yani sehemu ya kustiri aura mahali pa kustiri nguo ya kustiri aura yake sionekane kwa sababu ni vyoo vya jumuiya waweza kuendelea kuoga mara mwingine ashakuingilia ashaingia au umetoka pale utafuta nguo mara huu yuko huu yuko kwa sababu ni vitu vya vyoo vya jumuiya kila mmoja ana haki hakuna ile upweke pale ndani ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر na anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho fala yudkhil halilatahu alhammam asimruhusu mkewe halilatahu yani zaujata asimuingize mke wake kwenye vyoo kama hivyo ikiwa basi mumtokea dharura hauna ingia wewe tu mwanamume ni hafifu ama umtie na mkeo kwenye vyoo vya jumuiya hiyo haitakikani kisheria wal aslu vyoo kama hivi vilikuwa hakuna kwenye diaru islam kwenye biladul arab kulikuwa hakuna tabia ya kujengwa vyoo vya jumuiya kila mtu anatumia hii tabia hii hakuna kwenye jazira arabia yote tabia hii ilianza sham kwa nasara ni tabia za aajim si tabia za waarabu waarabu sawa sawa hawana tabia hizi hizi ni tabia za aajim yani watu wasojua dasturi nzuri watu ajamii ambao si waarabu na tabia hii imetokeza wapi Sham Sham ilikuwa ni daula nasrania kule sasa wakawa na tabia ya kujenga vyoo barabarani barabarani waweka vyoo vyoo vibanda vya vyoo yani wanaopita wajisaidie raia wote wanaruhusiwa kutumia vyoo kama hivyo hizo ndio huitwa hamamat amma vyoo vya public kila mmoja ana kutumia kasi kama wewe muamini Allah na siku ya mwisho usiingie mpaka ufae kikoi wewe mwanamume ama mwanamke usimruhusu kabisa la yudkhil halilatahu alhammam usimtie mkeo kwenye vyoo kama hivyo atakuja kukashifika akaonekana kisha tamlaumu nani sababu mvyova jumuiya sio hakuna stara na halilatahu haina maana ni mke wako tu yani ni mke wako na kila mwanamke aliye chini yako mamako usimruhusu hata mamako usimruhusu mkeo usimruhusu binti yako usimruhusu amati yako ukiondoka naye usafiri naye usimruhusu wa hakadha hiyo ndo maana halila japo kwa al-asl الحليلة ني الزوجة كتيك قرآن الله كتيك والي حرمت عليكم والي واتم بأن محرم زيت محرم شيوت فيكو ووا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم نواكي ووتوتوينو وتوتم لوزاك ومقونغو يعني مكي wa mtoto wako wa kiume mke wake wewe babake ni mahrim ya mkweo yani mahrim waman kana yu'minu billahi واليوم yawmil akhir na anayemwamini Allah na siku ya mwisho fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al asikae kwenye kikao ambacho kwamba khamri uzungushwa hata kama hanwi afai kukaa uraibu wazungushwa na yuko pale pale ikifika dori yako kuno asema ah mimi sini ruka nenda kwa mwingine lakini hukuondoka umekaa kwenye baraza umekaa kwenye mkao kwa zungushwa khamr au ulevi mwingine wote atukwambia ah mimi bwana mimi lakini nakaa situmii lakini ni haramu haifai madamu ni maasiya ni uepuke usikae na walevi wakiwa kwenye ulevi wao hata wao umekaa ubavuni yako hadha la juza almu'min hafanyi tabia hizo wewe hii ndo maana ya hadithi hadithi imekataza kutumia vyoo vya jumuiya kwa mwanamume na mwanamke isipokuwa tu katazo kwa mwanamume la, la urahisi hafifu mwanamume akiwa na kikoi aruhusiwa kuingia kwa sababu mwanamume chini si chini ndo aura juu si aura mwanamume akionekana kifua hafifu sahali ama mwanamke ukiwa mathalan eh saa nyingine utokea umesafiri na ahali yako na binti zako barabarani viko vyova jumuiya viko vyoo jumuiya na havina stara havina stara mzuri al-asl usimruhusu mke wako kwenda vyoo kama hivyo kabisa Allahumma illa dharura itokee sasa budda atumie choo basi pale tutamwambia ajistiri anavyoweza kwa mfano ametwahirika na haidhi na yuko safarini ashatahirika na haidhi lazima aswali basi pale ni dharura sasa lazima aoge asiseme oh mimi ngoja nifikie hapo ninakokwenda nitaoga huko ni swali huko la ikiwa ni swala itatoka wakati wake yajibu aoge pale pale yajibu aoge njiani alafu ndo aswali hakuna kusema nitaswali nikifika hadha hu dharura kama hiyo sharia imeitambua ime, ime tutamwambia mume sasa ashike doria aoge vizuri afinike au vipi ajitahidi anavyoweza kumfinika aoge alafu asali kuna dharura sasa au ameshikwa na haja hana budi lazima aende hana budi basi hizo ni dharura za kueleweka lakini akiweza kujiziwia mpaka anapofika simbali akasema naweza kujiziwia ni bora wa aula kwa mwanamke aula wa aula <coughs> au allahumma iwe hali ya pili ni kwamba vile vinastara vina stara vina stara vimetengwa kando vimefichwa kando na ni hasa za wanawake tu wanaume hawaruhusiwi kupita sehemu kama hizo basi mumkin mumkin fi hadhi alhal kwa sababu ile illa ya kukatazwa itakuwa hakuna manake katazo limekatazwa kwa sababu ni vyoo vya jumuiya waume ungia wake ungia la vyoo kama hivyo vitakana haitakikani kabisa lakini kama kuna mpangililio wale wenye kujenga vyoo wakaweka sehemu kando ya kina mama kule na wakaidhibiti vizuri wakaifinika vizuri basi hapo insha Allah la haraj wala hakuna ubaya kuingia naam hiyo ndo hadithi mafhumu yake قوله aliposema aliposema kwenye hadithi فلا يدخل الحمام الحمام الحمام ni nini الحمام huwa almakanul am ni mahali pa jumuiya ambao hapana hususia yoyote anaruhusiwa kutumia itwa hammam ni mahali almakanul am ni mahali pa jumuiya alladhi yajtami'u fihi ar-rijal wan-nisaa sehemu hiyo wanaume na wanawake wanakutana lilistihmam kwa kuoga kuoga eh Allah msta hiyo ndo maana hammam sasa ikiwa kuna vyoo aina hii ambao havikutengwa vya wanaume kando na wanawake kando ikiwa hali ni vyoo ni hivyo vilioko ni hivyo ni hapo hapo waume ni hapo hapo wake kutumia hivyo ndivyo vyoo vimekatazwa mwanamke kuingia vimekatazwa mwanamke kuingia طيب kwenda baharini kuoga itaruhusiwa iruhusi ikiwa choo ni haja ni dharura na ni haja uende ume, umekatazwa kifo kwenda baharini kuoga ah la shaka ni haramu zaidi manake bahari waweza vipi ifanya ni yako atakuya mume atakuya mke kwa hivyo ni illa iko madamu illa iko basi na itakatazwa madamu baharini hutangamana waume na wake illa ni hiyo aslan hizi si sehemu wanawake kupita kabisa ikiwa choni ambao mahali wahitajia umekatazwa usende kefu baharini na huna haja yote ndio kustarehe tu ndio kuoga kutangamano waume kwa wake bihoja kwamba nini aandra kuoga e, yani nyumbani hatosheki kuoga nyumbani wewe mwanamke si mwanamume watafuta nini kwenda kuoga nje na una kwako kosefu wa haya huni ukosefu wa haya bila shaka utatokaje kwenye nyumba mumeo ndio ukaoge nde subhanallah wala maistahi kisha huyo huitwa mama ana mama na ameolewa na ana mume nasallallahu alafia wasalam ala kulli hal hakuna dharura hata moja bal mimbabi aula kuwa ni haram kwa hiyo hiyo ndo maana alhammam ni almakanu alam alladhi yajtami'u fihi arrijal wan nisa lilistihmam kwa ajili ya kwenda kuoga lidhalika mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi nyingine alituonya na vyoo kama hivi kabla havijaja akatwambia vitakuja imekuja kwenye hadithi mtume alayhi salatu wasalam asema satuftahu lakum ardhul ajam itakuja kufutahiwa mtafunguliwa nyinyi ardhi za wa maajemi ambao si waarabu itakuja kufungua ardhi zao muftahi wasatajiduna fiha buyutan na mtakuja kukuta majumba yamejengwa kwenye miji yao yuqalu laha alhammamat yaitwa alhammamat yani awaonya tahadharini mkienda kupigana jihad miji ya waajam mkaftahi miji yao mtapata barabarani wamejenga vyoo kama hivyo basi tahadharini na vyoo hivyo msiingie na mkiingia basi kama ni wanaume muingie na kikoi mjifiniki hadha huu قوله البسيمة بغير إزار أي بغير ثوب يستر عورته ile nguo ya chini ya kufinika aura labda uvae kikoi kama ni mwanamume قوله فلا يدخل حليلته أي زوجته asimuingize mke wake au bintahu au binti yake au ummahu au mamake au ukhtahu au ukhti yake wote hawa ni halila wake akiwa amesafiri nao miji kama hii asiwaruhusu kutumia vyoo vya jumuiya isipokuwa ikiwa kumejengwa kwa utaratibu mzuri vyoo vya wanawake viko kando na vyoo vya wanaume viko kando basi hapa la bas hapana ubaya kutumia hiyo ndo maana ya vilima na mwisho asema yudaru alaiha alkhamr yudaru ay yushrabu يشرب فيها الخمر يدار يعني ينزنغوش خمر يكينوه سيمو كما هيزو تكاني وكاي في هذا الحديث فوائد في حديث ما مبيبا فايدة كذا الأولى فايدة كوانزا الحديث دليل الحديث دليل في حديث ندليلي في حديث ندليلي على جواز دخول الحمامات العامة يجوز kuingia vyoo hivyo al-amma lakin lakini muqayyadun imefungwa biadami kashfi al-awra kwa kutokashifika aura yako kwa hivyo yajuzu kuingia vyoo vya jumuiya kwa sharti mbili sharti ya kwanza yani jawazu dukhul alhammamat alamma lakin bi shart adami kashf alawra hiyo ni sharti ya kwanza ukitaka kutumia vyoo vya jumuiya sharti ya kwanza ni hakikisha aura yako itaonekana na sharti ya pili wa inda alhajati ilaiha ikiwa umehitajia umebanwa na haja ni swala imefika mpaka ukaoge ujitahirishe ndio uswali wa ghairi dhali hizo ndio haja kwa hivyo zikipatikana sharti mbili kwanza wahitajia vyo vile vya jumuiya wavihitajia kwa dharura kama hizo thanian utahakikisha umejihifadhi usionekane aura basi hapo yajuzu kwa mwanamume kwa mwanamume yajuzu kuingia vyo kama hivyo kwa masharti mawili hayo wal aula fi haqqi al na bora kwa mwanamke mwanamke bora kwake adamu istimaliha mahma istata'at afanye bidii mwanamke anavyoweza asitumie vyo hivi ajihifadhi anavyoweza asiingie vyo hivi ambao kama va jumuiya waume na wake wanatumia afanye bidii asiingie vyo kama hivyo illa inda dharura isipokuwa ikitokea dharura ikitokea dharura hakuna budi basi hapo atatumia kulingana na ile dharura hafai kupanua kutawasa akatumia matumizi mpaka ya ziada ha, utatumia kidogo kadri ile dharura لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أسباب حديث عبد الله بن عمرو تومي عليه الصلاة والسلام سيما innaha satuftahu lakum ardhul ajam mtakuja kufunguliwa ardhi za wale wasokuwa warabu ambao ni waajam mtakuja kuftahi ardhi zao wasatijiduna fiha buyuta na mutakuta miji hiyo imejengwa nyumba yuqalu laha alhammamat yaitwa vyoo yani vyumba barabarani wanajenga vyoo vya jumuiya fala yadkhulanna alrijalu asiingie wanaume vyoo hivyo illa bil izar isipokuwa ajifinike kidiku chake cha chini ambao nkikoi wanaume wakihitajia kuingia basi wasiingie mpaka wavae vikoi maana hakuna mahali pa kustiri aura taonekanwa kisha mwisho wa hadithi akasema wamnauha nisa wanawake wakatazeni moja kwa moja wakatazeni wanawake kutumia vyo hivyo illa maridha illa maridha isipokuwa mwanamke mgonjwa yani anastihadha atoka damu saa yote atahitaji maji kujiosha damu nyingi pengine jichafua hai dharura mgonjwa huyo istihadha au nufasa au mwenye hedhi au mwenye nifasi hata kujitahirisha kutoa basi hapo mbarura hakuambiwa bakie na najisi imuenee mwilini mpakike mwilini ha. hapo sasa hapana budi lazima atumie vio kama hivyo tena ajistiri au amwambie mumewe akae mbele amfiniki amwambie mumewe asimame labda aziwie watu na kuwafinika mpaka mwanamke amalize kwa hivyo al-asl kwa mwanamke ni asitumie vyoo hivi isipokuwa ni dharura hana budi nayo kama hiyo nilizotaja kama hadithi yasema illa maridha imma ni mgonjwa ni mgonjwa hawezi kuziwia haja au ni mgonjwa ana stihadha hapo tatumia choo au nufasa ama mwenye hedhi au nifas amezaa amekuzalia njiani mwanamke shifani tahitajia choo kujisafisha hadha wazi na vyo vilioko ni hivyo mathalan vya jumuiya basi hapo utabidi uingie naye huku ukimstiri na ukimlinda na ukichunga asije kavundiwa heshima yake hapo ndo utatumia ama mwanamume pia al-asl kama aweza kujiziwia ajiziwie lakini kama hawezi basi pia aingie kwa izar aingie kwa kikoi ili astiri aura yake hadha hu ama kama saa hizi walillahi alhamd yako mabarabarani alhamdulillah mahoteli ambavyo kwamba vyoo vizuri wanawake wana sehemu zao za vyoo kando wanaume sehemu zao za vyoo kando basi ikiwa hali ni kama hivi basi haina neno inshallah sisi tutazungumzia vyoo vya jumuiya ambao kama waume huingia hapo hapo na wanawake huingia hapo hapo hizo ni vio ambavyo kwamba havitakani kuingiwa hivyo ni vio ambavyo kwamba vitaka sasa suala mmoja iko wapi dalili kwenye hadithi ya hii onwani yake aliyoiweka kwamba haijuzu kwenda kwenye masaluni maana hadithi haikutaja manashat hadithi haikutaja manashat imtaja mambo ya vyo na onwani ya hadithi amesema epuka kwenda sehemu za haya masaluni na mahali pa kujirembesha dalili mpaka upeleleze ndio utaiona ukipeleleza utaiona nao ni kiasi ni kiasi ya kwamba ikiwa ikiwa amefananisha yani vyoo public akafananisha na nyumba za saloni saloni pia huwa ni public kila mwanamke ruhusiwa kwenda akafananisha choo cha jumuiya na mahali pa kujirembesha ambapo jumuiya wanawake wote wanaruhusika kwenda hiyo ndio kufanana kisha akasema kwamba maana yake ni kwamba ikiwa choo ni dharura kutumia madamu ni cha jumuiya na kutakwenda huenda mwanamke akakashifika aura yake sharia imemkataza kefu sehemu ambazo kwamba si dharura kamwe kwenda saluni si dharura kwani utakufa usipokwenda hautakufa kefu sehemu za jumuiya ambazo kwamba wanawake waenda wakijikashifu alafu tena si kwa dharura hiyo ndo kiasi yake mimbabi aula wa aula ani kwa hivyo akakisia akakisia ule ujumuia ulioko kwenye vyoo na ule ujumuia ulioko kwenye ma ma ma manyumba ya masaluni alafu akakisia vile mtu akienda choni lazima atainua nguo ajikashifu na akienda saluni ni vile vile atapanda nguo mara uchoro huku chini mara uchoro juu mara uchoro wapi mara ugomba fungua hapa fungua hapa hadha huo kwa hivyo akafananisha saluni na choo na hukumu yake ikawa sawa sawa na hii ni kiasi sahihi inaeleweka kabisa kwa sababu huku ni dharura na ukakatazwa usitumie kifu kule ambapo kwamba si dharura kama ati mimi nitaka urembo tu kaa nyumbani kwako jirembeshe huwezi mwite mwanamke kwako nyumbani akurembeshe kule kule kwako stara kwa mumeo fallah Allah na hapa la budda min at wanawake wametasahal kiasi kikubwa sana mpaka wanaona hakuna shida yoyote kujikashifu yeye mbele ya mwanamke mwenzake wa hadha min albalaya tulionazo zama hizi kwamba ah sasa si wote wanawake tu sasa kama wote wanawake ndio wewe ujikashifu kama hayawani kwa sababu kwa mwanamke mwenzako waliaadhu billah utasikia mambo mengine yanafanyika huko mpaka washtuka huyu binadamu ama ngogo huyu anahisia hisia gogo hakina hisia utakwendaje wewe mahali upande nguo umwambie mtu ah, ni kwa chwe hapa ni kwa chwe hapa waliaadhu billah fina al-iffa fina al-haya فين الستر lidhalika Allah Allah lazima tuwakataze ahli zetu hizi sehemu ni lazima kina mama wawakataze mabinti zao kulekea sehemu hizi mbaya sehemu za kila aina ya fisqiyat ziko hapo ndani bali mengine utasikia mimi nimesikia mengine subhanallah taajjab hata kumepatikana baadhi ya nyumba kama hizi nimesikia wanaume kamwe wanarembesha wanawake wal billah وهذا في غايه الخسه والخزي والفضيحه utakwendaje mahali wewe mwanamke mzima wa Kiislamu kuna mwanamume ndio kushughulikia ati fungua hapa fungua hapa ati yeye amesomea amesomea nini fantabihu barakallahu fikum Allah Allah lazima mwanamke ajifundishe ifa na kujifinika sio kujifungua fungua saa yote hata kama wanawake wenzake ndio wanamfanya hivyo kuna mipaka haiwezekani ati kwa sababu mwanamke ndio kushughulikia wewe umfungulie nguo mpaka kwenye magoti huko la yajuz hadha la yajuz au mfungulie mkono mpaka kwenye makapwa wal billah hadha khata hata kama mwanamke mwenzako hafai kukuona ma yajuz hadha sehemu ile ya kawaida خلاص ambao kwamba ni hali yake ya kawaida ya jikoni yanatosha hiyo ni ninavyotakana kisheria faida ya pili ya hadithi وفيه دليل على منع النساء عن الدخول في الحمامات العامة حديث ni dalili ya kuwakataza wanawake kutumia vyoo vya jumuiya vyoo vya jumuiya illa inda dharura isipokuwa ikitokea dharura ma'a tahaqquq as-sitr dharura ikitokea basi afanye bidii kujistiri tena sio kujiacha wazi sema ah bana dharura bwana babu dharura ndio hayafikilia choo nimelifungua nguo lake lote ati babu dharura hakuna babu dharura tataqayyad biqadriha dharura sharia ikikupa hufai kuivuka ile dharura ikiompata dharura kutumia choo hiko hakuna dharura kujiacha wazi kujifungua hapana kujifungua idhalika utajikashifu kadri ya kukidhi haja yako ukimaliza haraka haraka au kuwe kuna mtu au ufunge kama utafunga pazia yako ufunge mtandio ufunge stara pale ili usionekane hii ndio inavyotakikana kisharia ikibidi mwanamke kutumia vyoo kama hivi vya jumuiya ثالثا katika fawaid za hadith وفيه تحريم حديث محرمisha الجلوس على مائدة kukaa kwenye baraza yudaru fiha almuskirat inazungushwa kwenye baraza hiyo vilevi vya kulewesha walmukhaddirat na hizi uraibu za kuharibu akili za kuharibu akili lianna fihi kwa sababu ukikaa kwenye mkao kama huu ambao kwamba ulevi unatembea na wewe uko pale fihi ridha anil munkar hiyo itakuwa kama waridhia ule munkar kama hauridhii si uondoke wewe uketeze barazani watu vuta bangi hapa watu akikwambia wewe ni mlevi utasema ah wacheni kudhania watu vibaya wacheni kutuhumu watu na wewe uko kwenye kitovu cha bangi eh tutakwambia ni mvutaji hata kama huvuti tutakuita mvutaji kwa sababu umejiweka na watu kama hao kwa hivyo haifai kukaa majlis au mkao ndani yake kunatembea kitu cha uraibu chochote ni uondoki kama ni kweli wachukia ni uondoki hakuna kusema ah, na mimi sivuti wao ndo wanavuta mimi nasikiza hadha haram alayki wala yajuzu na mtume alayhi salatu wasalam amekataza kwa hivyo kuketi kwenye meza inayotembea mambo ya haramu ima ni tembo la mai hili na mkoma au ni bangi za kuvutwa au ni za nyunga za kuvutwa nyunga au ni mamiraa au chochote cha mukhaddarat hani haramu kukaa na watu kama hawa wala yajuzu aqallu alahwal kama wewe wapinga ni umwepuke usikae na yeye kwa sababu huwa fi ma'siyatillah yeye yuko kwenye maasi na yeye wakao wazungumzana nini kama chukia maasi lazima uchukie kikao chake kile na uondoke wa ila utaingia kwenye haram na utaingia kwenye madhambi kwa sababu ya kukaa kwenye meza moja au majlis moja na watu waovu wa maasi khamisan katika faida za hadith katika faida za hadithi au rabi'an ya 4 wa wafihi تحريم الجلوس مع أهل المعاصي في معصيتهم تحريم الجلوس حديث نحرميش ككاء مع أهل المعاصي نوات ومعصية وات معاصي وعاصي وين يعني يكعاصي مونغ حيفاي ككاء نوات وين معصية في معصيتهم كبيندي ونهندليزة معصية ياو لا يجوز ككاء نوات سائلة نوات ونمعاصي الله وكذلك na ni hukumu ni hivyo hivyo ahlu shirk wal bid'a kukaa kwenye kikao kimoja na watu wa shirk na bid'a mimbabi au la ni mbaya zaidi ikiwa kuketi na mtu mraibu tu sheria imekataza kifu kukaa na mubtadi ni mbaya zaidi kuliko kukaa na mraibu bila shaka yani ni afadhali ukae na mraibu kama madhambi afadhali madhambi ya kukaa na mraibu ni madogo kuliko madhambi ya kukaa na mubtadi dhal au mushrikum billah واضح هذا لا يجوز bila shak ikiwa kukaa na mwenye mlevi wa kuna khamri ambao athari yake si kubwa kwako haitokuathiri sana kifu kukaa na mtu ambaye ni hatari anaweza kukufitini mara moja kwenye dini huu ni haramu zaidi kukaa naye lidhalik ikiwa kukaa na ahlul ahlul maasi wal fisq ni haramu basi kukaa na mubtadi kukana mushrik mimbabi aula ashaddu hurma na ni haramu zaidi kuliko kukaa hawa fallah allah kwa sababu mubtadi anafisidi moyo wako ule moyo kufisidika mtu aweza kurtada kutoka nje ya dini na hajui na hajui wangapi leo yusallun yasumun hum mushrikun billah wallahi wangapi sahiyo tuko nao tusali nao misikitini waja na ni mushrikun wakitoka hapa والعياذ بالله sababu nini wamesuhubiana na ahli albid'a washirk wakaenda moyo wake ukaharibika lidhalika Said ibn Jubair angalia salaf walivyokuwa na ufahamu hali ya juu Said ibn Jubair ni katika maimamu wa salaf salih wa tabi'in ana maneno mazuri asema kukuonesha ubovu wa bid'a kuliko maasiya asema la an yashaba waladi لأن يصحب ولدي فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا الله أكبر منين عظيم جدا منين يكون ديك ونوين وذهاب نهي يونيش نمنغان السلف والفقماء كون يكون فهمه ديني أسمى سعيد بن جبير la an yashaba waladi afadhali mtoto wangu lau atasuhubiana atafanya urafiki afanya urafiki fasikan afanya urafiki na mtu fasik mwenye maasi shatiran mkorofi muudhi na mkorofi hilo kwangu mimi ni afadhali afatane na mtu kama huyu asema ahabba ilayya jambo hilo ni khafifu kwangu mimi kuliko min an yashaba abidan kuliko mtoto wangu afanye urafiki na mtu wa ibada ibada zote anazo za faradhi na za sunna lakini mubtadia lakini je bid'a ni mtu wa bid'a asema afadhali afuatane na fasiki jikorofi jihuni afadhali mtoto wangu afanye urafiki na huyu kuliko kufanya urafiki na mtu mwenye ibada nyingi lakini ni mubtadi Allah akbar wa hadha huwa haqiqatu din والفهم الصحيح kwa sababu huyu atamharibu tu mwili wake atamharibu lakini hatomtoa nje ya dini atamfanyisha mambo maasi ya haramu lakini bado muislamu lakini mubtadi atamfanyisha ibada za shirki sasa atakuwa kama hafanyi kitu ni upuzi tu ile anafanya hafanyi faida yote kwa sababu ni katika hususia za shirki tumsoma kwamba anna shirka yuhbitu al-amal sio shirki yaharibu amali zako zote zaanguka la in ashrakta la yahbatanna amaluk sasa ile ibada yake huku itakuwa haina faida yoyote kwa sababu ameijengea juu ya bid'a kwa hivyo kila akifanya hufutika kabisa kila akifanya ile ibada hufutika kabisa haikai lakini huyu fasiki anajua yale maasi ni haramu na anajua na huenda katubia na akifanya ibada za sihi pamoja na ufisiki wake eh ha, yani ule ufasiki haizibii ibada kuandikwa lakini shirki yazibia haiandikwi ibada yafutika pale pale kwa hivyo utamkuta mtu mashaallah sadaqa zimejaa mashaallah kila aina amefanya hivi amefanya hivi amefanya hivi amefanya hivi kumbe ni mushrik wal iyadha hazina faida yoyote mbele ya Allah la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min al-khasirin lidhalik kunaye mtu alikuwa mtoaji na mkarimu zaidi ya Hatim al-Ta'i hakuna huyu ni katika jahilia alijulikana kwa kutoa hakuna zaidi yake alipokuja baba mwane Adi bin Hatim kwa mtume sana akamwambia nini babangu yale alikuwa kitoa vile alivyokuwa kitoa mkono wake kisaidia atapata nini akhera mtume akamwambia nini hapati lolote hapati lolote kwa sababu babako alikuwa arada shay'an anataka jambo duniani basi ashalipata na hayo ndo malipo yake alikuwa ataka nini kusifiwa kwamba ni mkarimu na kasifiwa kweli kile kitajwa ukarimu natajwa hatim at-ta'i hatim at-ta'i hakuna mwarabu alikuwa mkarimu na huyo bwana aliweza kuja mgeni mmoja akachinja ngamia mzima akamlisha mgeni kisha akatoa sadaka na mzima kwa hivyo usishutushwe na watu kwamba ah amefanya hivi amefanya vile hapa amefanya hivi hapa amefanya vile yote hayo hayashtoi ni kwamba aliyafanya kwa msingi gani ameyafanya kwa msingi wa sunna au ameyafanya kwa msingi wa bid'a hapo ndipo mahallu nadhar kwa hivyo usishtuke na kufanya sana ni suala ni kwamba alifanya vipi ala sunna au ala shirk wal bid'a wal iyad billah kwa hivyo hii nukta muhimu sana tufahamu mwisho katika fawaida ambayo kwamba za hadithi وفيه أن الرجل مسؤول عن أهل بيته حديث يونيشا كما منامومي مسؤول يا وكيزاك نيمباني واتواك نيمباني من زوجات وكيزاك وأولاده واتواك ni masuli ni yeye min haythu ash-sharia kwa sababu sharia wajaha al imemwamrisha mwanamume amnyime mkewe kuingia vyoo kama hivi kwenye hadithi mtume sema nini wamnauha nisa illa maridhatan au nufasa kwa hivyo hadithi imempaja hukumu la walioko nyumbani kwa mwanamume si kwa mwanamke kwa hivyo mwanamume akiwa kwenye harakati za kutekeleza majukumu yake juu yenu yafahamu msaidie sio mvunde moyo na kukaa kama kiziwizi ule mwanamume asitekeleze majukumu yake nyumbani baadhi ya kina mama watashangazwa na akili zao atakwenda mbio juu chini pale nyumbani atahakikisha atakalo ule mzazi kiume baba amefanya bidii kwenda kuligeuza badili awe ni mkono wake wa pili kumsaidia ule baba nyumba inyoroke yeye huwa ndio kiziwizi cha ule baba kutekeleza majukumu yake kile sasa umezidi mwanamume wata ukali ukali mwingi wacha mambo mengi wacha hivi wacha mpaka kammaliza waliyad la hiyo haitakani inavyotakikana mumeo akiwa anatekeleza wajibu wake wewe ni uwe msaidizi si usimame dhidi yake watoto waharibike nyumba ioze alashana ati wewe una hawa zako la hadha majuz na mwanamume naye asisikilize asisikilize maneno ya wanawake wengine sio kila mwanamke atakuwa na akili ya busara wengine watakuwa kukutosa kwa hiyo na wewe mwanamume ukae chonjo tume ala sala sala ashatuonya kwamba hawa watu nageuza akili yako wewe wataka khairi akakugeuza kwenda kwenye shari wala iyadha billah fallah allah lazima tuwe macho na haya mambo hadithi inafuata hadithi inayofuata ni hadithi ya Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah asema mtume eh, kwenye unwani yasema غضي بصرك غضي بصرك fumba mato yako fumba mato yako amma harrama Allahu alaik kutazama mambo ambayo kwamba Allah amekuharamishia mwanamke na mwanamume anataka fumbe mato yake kwenye mambo ambayo kwamba ni haramu kuyatazama albasar neema albasar neema macho ni neema kubwa bila shaka na neema kama hii Allah subhanahu wa ta'ala amekupa uitumie vizuri kwa sababu kesho atakwenda kukuuliza nilikupa macho alafu nikakukataza usitazame kitu fulani mbona umetazama kwa hivyo albasar neema mambo ambayo kwamba Allah ameyaharamisha ukifanya ukitazama basi hii ni sababu ya kukufuru hiyo neema na huenda ukapatilizwa saa yote waliaadha billah na Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ah Allah sema hivyo wala taqfu ma laysa laka bihi ilm usizungumze mambo hauna ilmu nayo unulimi ushike usije ukatoa fatwa ukazungumza dini na hujui shore yako utaulizwa ndo mbele ya aya akasema inna sam'a masikio wal basar na macho wal fuada na moyo zote hizi kullu ulaika kana anhu mas'ula utakuja kuulizwa kesho akhira Allah amekupa neema ya sam'a masikio yako uliyatumia kwa kusikiza haki ama kwenda kukaa kwa ahli bid'a kusikiza watu wa shirk na bid'a shari yako utaulizwa manake Allah subhanahu wa ta'ala hapendi usikilize bid'a hapendi usikilize shirk wa haram wewe unaenda kumpa mtu mubtadi' dhal sikio lako akawa tegesha msikiza msikize sasa kwa uzuri na ukiambia useme ah teneni bana endelea wewe kusikiza vizuri lakini ujue utakuja kusimama uelezee kwa nini kulikuwa hakuna ahli sunna kusikizwa utamwambia Mola wako ah wako tukamwambia kwendeni bana hawa mawahabi hawa mwambie utakwenda kujibu ah, walikuwa wako lakini tulisema mawahabi hawa hapo utakwenda kuiwa mwenyewe inna samaa wal basar na macho umeyatumia vipi kuangalia haramu ama kuangalia halali na mwisho fuada moyo wako je umeingiza kwenye moyo shubha na bid'a ama umeingiza iman na tauhid haya masuala watu wasioneni ngano wewe eh, sasa semeni teni mambo yenu endelea tu nenda kampe moyo wako mtu yote ukamsikize mubtadi fasiq dhal wal iyad billah nenda kamsikize lakini uketi ukijua utakwenda moyo wako kusimamishwa pia uulizo huu moyo uliutumia vipi hapo ndio utakwenda kujua lidhalika hii ni kemeo hadithi ni onyo kali kwa mambo kama haya an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu عنه مبوكيو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم سمع لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل asitazame mwanamume uchi wa mwanamume mwenzake haifai wala yan, wala almar'atu ila awrati almar'a na mwanamke asitazame uchi wa mwanamke mwenzake adahu mwanamume haruhusiwi kutazama aura ya mwanamume mwenzake na mwanamke haruhusiwi ni haramu kutazama aura na uchi wa mwanamke mwenzake hili utakana tayeb swali nini hukumu mwanamume sasa kutazama uchi wa mwanamke maana hadithi yasema mwanamume kwa mume wasitazamane na mke kwa mke wasitazamane kefu jinsi hii na ingine al'an sasa hali ya tatu ni kwamba tuna mwanamume hapa kutazama uchi wa mwanamke mahukmuhu mubah wala la mubah wala si mubah ah mala hadithi ikutaja hadha ashaddu hurma ashad ni haramu zaidi ikiwa wakiwa jinsi moja wafai kuangaliana kesho wakiwa jinsi tofauti ni mbaya zaidi kwa hivyo mwanamume kutazama uchi wa mwanamume kidogo kuna uhafifu kuliko mwanamume kutazama uchi wa mwanamke hii ni zito zaidi na mwanamke kutazama uchi wa mwanamke ni haramu lakini kuna takhfifu kuliko mwanamke sasa kutazama uchi wa mwanamume hadha ashad wa akhas fi dhalik wazi kwa hivyo mtu asema ah bwana madam hadithi imesema mume kwa mume mke kwa mke kwa hivyo hii haimo la hiyo ndio imo mwanzo mimbabi aula wa aula wa aula na hii ndio fiqh sahihi ya hadithi kwa hivyo mwanamke kutazama uchi wa mwanamume na mwanamume kutazama uchi wa mwanamke ni haramu zaidi na ni ashad kuliko hizi hali mbili zilizotajwa hapo katazo la pili asema fi mwisho hadithi wala yufwi arrajulu arrajula fi thawbin wahid wala haifai kwa mwanamume wagusane miili yao mubashara mwanamume mwenzake ndani ya nguo moja ni sasa wao wamelala sasa wao wako macho <clears throat> watu wawili wajifinyike shuka moja alafu miili yao yagusana mubashara hakuna kiziwizi katikati yao wanaume wawili waingie ndani ya shuka moja ati hulala au wapumzika kitia story lakini miili yao yagusana hakuna kiziwizi katikati baina huyu na huyu ingalikuwa ngawa ameweka mito katikati kaeka mito mumkin lakini mubashara wameingia kwenye shuka moja miili yao yagusana ni haramu kufanya hivyo hata kama hawafanyi hajafanya na lolote hata wakasema oh hatulali kwa usingizi tu tupumzika haifai wala tufdhi mar'atu ila almar'ati fi thawbin wahid vile vile mwanamke naye hafai kuingia kwenye shuka moja na mwanamke mwenzake wakigusana miili yao mubashara pasina kiziwizi kati yao hiyo ni haramu kote kweli wa mimbabi aula mwanamume na mwanamke waingia ndani ya shuka moja wagusane miili yao na hawajaoana mimbabi aula ni haramu zaidi mimbabi aula ni haramu zaidi wa zaidi wa zaidi hiyo ndo maana ya hadithi kiusasawa kwa hivyo قوله aliposema wala yufdhi ay yufdhi maana yake la yubashir wala yamas la yubashir wala yamas hawafai kugusana mwili kwa mwili mubashara mwili kwa mwili lakini wamekwenda sehemu za baridi mathalan shuka hakuna mawili shuka lilioko ni moja tu hawana budi lazima wote wawili watumie shuka moja kwa dharura au kwa haja basi lazima kati yao waeke mito waeke kiziwizi laleni pamoja lakini katikati mtaingiza mito ya kupambanua miili yenu sigusani hii ndio inavyotakana kisharia ikitokea dharura kwamba mpaka mtumie shuka moja hadha huo wa ila al-asl kila mmoja ni atumie shuka yake lakini alan kuna uhaba wa nguo kuna uhaba wa mashuka basi ndo mtaweka mito katikati kuziwia miili yenu hizi ni adabu muhimu sana hata kama nyoni ndugu ndugu kwa ndugu hata kama ni mtu na dadaki maana baadhi ya watu wengine wana tasahul mbaya utakuta barobaro zima mume zima atilele na ukhti yake alale na ukhti yake kitanda kimoya atihatia nini na wewe oh, ni ukhti yangu na ule mwanamke sema wewe oh, ni ni ndugu yangu wa kiume hanipingi nani amekwambia tabia hizi mbaya majuza hadha umaisluh hadha la budda sharia imeziba haya kusudi baadaye je sitokee mambo makubwa hata kama ni ndugu hata kama ni ndugu majuz huku ni kukoseana heshima mambo haya aina alhaya aina as-satr hunu tovu wa haya bila shaka bali tena wakiwa ni ndugu ndio wafaa fanyane haya manake ni ndugu baina yenu mna undugu la budda kuwa na haya baina yenu na mipaka sio kuvuka mipaka kwa sababu ati mtu ni ndugu na ndugu yake hadha majuz wakaingia kwenye kitanda kimoja wakalala ati ndugu hadha haramu la yajuz ikiwa sharia imetuambia watoto wakifika miaka saba tuamrishe kuswali na tuachape miaka alafu mwisho hadithi sema nini wafarriqu bainahum fil madaje muwapambanue kwenye malazi hao ni watoto wa umri miaka saba na ni ndugu moja ikiwa kiwa miaka saba mtume atuambia tuwapambanue kwenye malazi kesi barobaro mala miaka 10 15 tukwambia ah, ati ati hakuna neno tupingane si kalamu hadha hadha basi kama nyinyi hamupingani wakubwa wale wadogo wa miaka saba hawapingani zaidi lakini wakakatazwa hivyo hivyo pamoja kwamba hawajui shahwa kusudi wasizoee tabia kuvugana vugana na wake saa zote na nauma liingizie tini makapala na waki. vugana huku vugana huku ama injuza hadha wama yasluh huko ni kuharibu dasturi zetu na mila yetu ambao kwamba Uislamu umetufunza ndio maana ikaikuwa mipaka kisha baadaye tushasikia visa mara utasikia mtu na, na ukhti yake wakafanya fahisha wale iyadha wewe ah bwana salala huyu yangu kwani utanituhumu tutakutuhumu kwa sababu sharia imetuambia imetukataza na mtume sallallahu atuambia la yakhluwanna rajulun ma'amra illa washaytanu thalithuhuma mume na mke yoyote wakikutana wawili pao faragha shetani huingia kati hakusema wakiwa ni ndugu shetani haingii alisema mtume alisema mwanamume yoyote akikaa faragha na mwanamke yote wawe ndugu wasiwe ndugu shetani huwa ni watatu ndio mwisho utasikia kesi watu ndugu maharim wamefanya fahisha wal billah sababu nini walivukiana mipaka kwenye kutangamana hawakuchunga mipaka ya sharia hata kama ni mahrim fi hadha alhadith fawaid taje faida zake haraka haraka hadithi iko na faida الفائدة الأولى الفائدة الأولى ama tuziache eh tasubiri kidogo kama 5 الفائدة الأولى فائدة كwanza الحديث دليل إلى تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل حديث دليل يكحرميش مومة كتزام uchi wa mume mwenzake والمرأة إلى عورة المرأة na vile vile hadithi ni dalili ya kuharamisha mke kutazama uchi wa mke mwenzake hii ni faida ya kwanza zote zote tumekataza mume kutazama aura ya mume mwenzake na mke amekataza kutazama aura ya mwanamke mwenzake na wakiwa jinsi mbili tofauti pia sawa wote ni haramu zaidi kama nilivyoeleza kwenye sharh ثانيا faida ya pili faida ya pili ya hadithi وفيه أن هذا التحريم أحرمه وكتزمان عورة في حق غير الأزواج أحرمه أكو kwa wale ambao kwamba si mume na mke wasada na wale mabwana kwa wale watumwa wao wa kike watumishi wao wa kike watumwa si watumishi watumwa wao wa kike hawa watu wawili hawaingii kwenye uharamu huu amma zauja ama mume na mke fakullu wahidin minhuma yajuzu an nadhar ila awrati sahibi ama baina mume na mke sharia imefanya ibaha imejuzisha mwanamume kumuona aura ya mkewe na mke kuona aura ya mume hawa wawili wametolewa lakini walobakia wote nawe baba nawe ndugu na kuwa la yajuzu kuwaona aura mwanamke isipokuwa baina mume na mke wao wawili yajuzu kuonana lilhaja kwa sababu kutangamana itakuwa saa nyingine iko haja mpaka waonane na yaeleweka ni haja ya kimaumbile ya, ya kitangamano yaeleweka na sharia ndo maana ikaruhusu bidalil bidalil Aisha radhiallahu anha fi sahih al-Bukhari yasema كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد wakilana junub Aisha radhiallahu anasema nilikuwa nikioga mimi na mtume sallallahu alaihi wasallam sote tukichota maji kwenye chombo kimoja ndoo moja na sote tuna janaba yani watoka kufanya jimaa wote wote wana janaba mpaka Aisha sema fayusabiquni wa yusabiqu fa usabiqu wa yusabiquni hatta aqula lahu da'li da'li wakishindaniana kuteka maji mpaka mwisho amwambia mtume niachie usinimalizie maji na mimi nataka akishindana kimchezesha akicheza naye alayhi salatu wasalam wa hadha yadullu ala husni ishrati uzuri wa tangamano lake mtume na mkewe wa husni tabaulihi wa tawadhu alikuwa nayo mtume acheza na msichana mdogo wakiwa wanaoga naye wala kusema oh, huyu mwanamke hastahiki hivi hii ni adabu ya hali ya juu alikuwa nayo mtume wetu na tawadhu na unyenyekevu alikuwa nayo mtume wetu alayhi salam na, na wake zake kwa hivyo bila shaka ulama wasema hapa walikuwa wanaoga baada kutoka kwenye jimaa na wote walikuwa wakionaana kama alivyosema Aisha mwenyewe na vile vile hadithi ya Jarhad Bahz bin Hakim hadithi ya Bahz bin Hakim ana abi jaddi Mtume صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك احفظ عورتك hifadhi uchi wako illa min zawjatik isipokuwa kwa mkeo hapo waweza usijihifadhi akuone wa mama lakati yaminuk na yule mtumwa wako ulommiliki shingo mwanamume watu wakienda jihad wakitekwa nyara wale wanawake wa kufar hugawanywa kama mateka kwa wanaume wa watumwa sasa wale watumwa huwa mali yako yajuzu kulala naye hata kama hukumuoa yajuzu mafishkali sababu ni mtumwa wako hao ndo wameruhusiwa mume kwa mke au bwana kwa mtumwa wake kwa sababu hiyo ni dharura huenda akataa kulala na kwa hivyo ama watu wengine la yajuzu kutazamana aura wala uchi zao ni haramu itabakia vile vile kwa hivyo la budda min hifdh albasar kuhifadhi macho kitu muhimu رابعا فائدة أن وفيه تحريم النظر إلى وجه الأمرد idha كان حسن sura حديث vile vile yaharamisha kutazama uso wa kibarobaro kidogo ambao hakijaota ndevu huitwa amrad kibarobaro kidogo hakijaota ndevu huitwa amrad ni haramu kutazama uso wake kwa wanaume idha kana hasana sura ikiwa sura yake ni rembo nzuri kwa nini qiyasan ala an-nadhari ila wajhi al kwa kukisia kutazama uso wa mwanamke imefananishwa kutazama uso hichi kibarobaro kidogo kama kutazama uso wa mwanamke kwa uharamu sasa kama yafaa mwanamke kuonekana uso mbona imetajwa kiasi hiki hapa hii dalili wazi kuonesha hafai kuonekana uso kwa sababu sharia wana ulama wamefananisha na kuona uso mwanamke ina maana haitakani hivyo kwa sababu kuona uso mwanamke fitini kama ukimtazama kibarobaro kidogo cha fitini hadha kwa hivyo ni makosa kwa wanaume kumkodolea mato kibarobaro kiamrad eh kibarobaro maskini akija utandevu hususan ikiwa uso wake ni wasim mzuri kidogo hadha haram ni kama kumtazama mwanamke bali ash-Shafi'i yakul ashadd kufitinika watu kwa watoto wa kiume ni kufitinika haraka kuliko kufitinika kwa mwanamke a'udhu billah eh asema ash-Shafi'i wanaume kufitinika na kibarobaro kidogo ni haraka kufanya uchafu kuliko kufitinika na mwanamke فالله الله هي masala watu wengi wanaona ni sahali na si sahali lidhalika utakuta ugonjwa fulani huu tulionao kwenye jamii saa nyingine utausikia waliwatu umekithiri kupitia sababu hii husimamishwa vijana wadogo hawajaota ndevu maskini wakasimamishwa ati wateze zamuni wapambe mabwana eh simeme kama masoko yale hukia huku kwa huku kwa kule thumma wainuke mabwana oh, ya salam wakiwatia noti kwenye kofia watupukusa kumtuza noti akiteza kwa huku utiwa shilingi 100 akiteza huku utiwa shilingi 50 eh wajuaje pengine mposo zile wajuaje huenda baada ya pale yakatokea ucha na wallahi yameshikwa kadhaa haya kupitia ugonjwa huu wangapi wameshikwa sasa kulalia vijana wadogo wa kiume chanzo ni hiki unapomtoa mwana wa kiume mtoto barabara babake amemleta mwanamume mzima shabab wamtoa barabarani wamtoa mbele wanaume tezeteze kisha mtakaje sasa isitokee uchafu kama huu akiukia kwa huku kiruka kwa huku kisha utiwa noti za alfu kitiwa noti za 500 ndio maana utakutwa wengi hushikwa kwenye shughuli hizi ziko huko huko kwao huko huko kwao huko huko kwao wanaojigamba kwamba wao ndio wakamilifu zaidi lakini wameshikwa wengi leo wakipanda watoto wadogo wa kiume sababu nzamuni na kuimba kasida wallahi maujud umeshikwa kadhaa wala hatutuhumu mtu tutaji mtu lakini ni ugonjwa uko ndio maana sharia ikakataza kutazama zibarobaro zidogo sasa ikiwa kutazama uso wake ni haramu kefu kumtukua mbele za watu hebu imba uteze ruka huku kiruka huku kiruka kule atihatia utezo zamuni sallallahu alaihi ni watu wana roho mbovu wanatwabia chafu kama hizi watakuzipeleka sasa hawana bidhaa ya kusambaza ile mambo yao mpaka tefute barabara wametezeni sasa wakiwa huteza uliona jicho zima na lemba na joho kubwa liketezie humtazama barabara kikatisha kiuno kwa kule kiteza kwa kule baadaye nini baadaye ni uchafu ndio maana haya huu ugonjwa na wakiambiwa wao hukasirika wakaona kana kwamba hii la huu ndio ukweli sharia imeharamisha kutazama uso kifu kumtazama akicheza itakuruhusu mwangalie kiteza barabara sallallahu alaihi wasallam kisha wakiambiwa wao ndio ambao kwamba watakatifu sana na wao damu zao takatifu sana na wao ndio mawali wakubwa duniani wao wale eh kwa hivyo intabihu hii ni nukta muhimu sana sana maana ugonjwa umeenea kwa sababu ya mambo kama haya khamisan katika faida za hadithi fihi أن هذا التحريم فيما إذا لم تكن حاجة hii kuharamishwa kutazama uchi ni ikiwa hakuna dharura hakuna haja ama idha kanat fi haja au dharura itokea dharura kwa mtu atazama uchi wake basi fatajuzi taruhusiwa atazama uchi wake kwa kadri inavyohitajika kwa mfano kama matibabu kama tatabbub huenda mtu ana ugonjwa kwenye aura na hakuna budi mpaka mkashifie daktari amtibu shefai ففي هذه الحالة علماء مجوزيشة من باب الضرورة أو الشهادة أو mwanamke amefinika uso lakini amekwenda mahakama kwa kadhi iko la budda atamulike kama shahidi aangalie ahakikishe kwamba hii sura niliyopewa ndio hii maana anaweza kuvaa ninja kwa usimtambue kadhi akamwambia fungua uso nione alashan nihakikishe ndiye wewe hadha haja hadhi haja la haraj hapana ubaya kufungua uso kidogo alashan kwa sababu kama ni shahidi amekuja aonekane kadri shahada au vile vile kama mtume kama ikihitajika kutekeleza hukumu katika hukumu za kisheria mtume alayhi salatu salam katika wale barobaro wa Khaybar aliamrishwa watazamwe ana aliwaambia wafungulie watazame wamemea nyele kwenye uchi wao juu ama hawajamea ndio akamwambia masahaba wakashifuni wafungueni aura zao ikiwa zishamea nyele juu hao wamebalighi wauawe ikiwa hawajamea nyele basi mtume asema hawa ni watoto wadogo msiwaue eh saa nyingine mtu anaweza kuwa hayoneshi ishara kubalighi haja hajatoa mani haja maana yake kubalighi ni ishara moja kitokea tosha sasa ndo maana mtume alipocha alipo hakuweza kupambanua hawa wamebalighi hakubalighi akaamrisha masahaba wa wafungue aura zao mbele waangalie kuna nyele memea hakuna kama nyele memea akawaambia hao watakuwa ni baligh wa wauawe kama watu wazima na kama nyele haijamea hapo waachwe kwa sababu watoto wadogo watakuwa watumwa hii ni haja ni haja kwa sababu kuna hukumu ya kisheria itakupitishwa kwa hivyo hapa kufunguliwa aura kutazamwa ni dharura ndio mtume akaamrisha ndio mtume akaamrisha watazamwe ile aura kwa sababu ya kutekelezwa hukumu kama hiyo katika hukumu za Kiislamu ikiwa hakuna dharura ni haramu kukashifu aura au ikiwa dharura yako ya kukashifika ni sehemu ndogo wewe ukaenda kauata mwili mzima wazi kwa sababu daktari ana haja kuona hapa sehemu kidogo tu ya makalio kwa juu akutie sindano sio usipengine dharura wewe ndio utoe suruali yako yote paka magotini atudungwa sindano hiyo ni akili huu ni utovu wa haya na utovu wa akili unamkashifia daktari kile kiwango tu anachohitaji na yeye daktari faliyattaqillah amcha mola wake subhanahu wa ta'ala matakashaf miili ya watu bila haja yote na wewe mwenye kumfungulia mfungulie kadiri ya haja ukisha kuona hapo hakuna haja mbele ya juz hadha la juz hii nukta muhimu lazima tufahamiane mtu aenda daktari atakumwona kiungo hiki utoangua mwili mzima sallallahu alaihi wasallam alafia na pengine mwanamke ma yajuz hadha ma yajuz abadan akashifu kadri alhaja fakat hii ndio inavyotakana kisheria na mwisho kumalizia wafihi tahrimu naumi الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة في ثوب واحد ishaeleza haifai mume na mume kuingia kwenye shuka moja wakalala na mke na mke wakaingia kwenye shuka moja wakalala pasina kiziwizi kati chao kati yao pasina kiziwizi kati yao wafihi aidan katika faida katika faida ambao tamalizia wafihi tahrimu lamsi aurati ghairihi ni haramu kugusa aura ya mwingine bi ayi mawdhi'in min badani kwa sehemu nyingine ya mwili yoyote yani mathalan kwa mfano usiseme mimi ni haramu kugusa aura ya mwingine kwa mkono tu la hata kwa paja paja langu likugusa aura ya mtu haifai mguu wangu kugusa aura ya mtu haifai kichwa changu kikigusa aura ya mtu haifai si lazima uguse kwa mkono na ndio maana mtume akakataza la yufdhi rajul ma'arajul fi thawbina kwa sababu huenda kiungo chako cha mwili kikagusa aura ya mwili wa mtu mwingine kwa hivyo ni haramu miili kugusana aura kwa kiungo chochote ni sawa sawa iwe ni mkono au ni sawa sawa iwe ni kiungo chingine hata pua yako haifai kugusa aura ya mwingine au mkono wako au kitwa chako au miguu yako au paja lako ni haramu mwili mzima kugusana na mwili mwingine Allahumma illa wale walioruhusiwa kisharia kugusana kama mume na mke wa ghairi dhalik فهذه لا حرج ولا بأس في ذلك نكتفي بهذا ولو واتقوا منها إن شاء الله تعالى